114 در این سوره <clears throat> لفظ مایده آمده است لذا این سوره به المائده نامگذاری شده است ربط سوره سوره مائده با سوره نسا سه و ربط دارد ربط اول این ربط اسمی است چنان که در ماقبل گذشت ربط دوم تمام مضامینی که در کل قرآن مجید با تفصیل مذکورند در سوره بقره نیز ذکر شدند یعنی توحید رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله امور انتظامی و غیره در سوره بقره نفی شرک اعتقادی یعنی نفی شرک تصرف نفی شرک فعلی و نفی شفاعت قهری با دلایل نقلی و عقلی بیان شد بعد از آن در سوره آل عمران فقط شرک اعتقادی و شرک دعا منتفی شد و اشکالاتی که علمای اهل کتاب در توحید و رسالت داشتن برطرف گردید و سپس در سوره النساء امور انتظامیه که مربوط به ملت و حاکمان بودند یعنی احکام رعیت و احکام سلطانیه با تفصیل بیان شدند و در میان به نفی شرک فعلی و شرک اعتقادی نیز اشاره شد اکنون در سوره مائده و بعد از آن در سوره انعام نفی شرک فعلی یعنی شرک عملی با تفصیل ذکر کرده می شود و در ضمن نفی شرک تصرف نیز مذکور است ربط سوم در آخر سوره نسا فرمود یبین الله لكم ان تضلوا یعنی خداوند احکام خود را به طور واضح از این جهت بیان میکند که شما گمراه نباشید لهذا جهت نجات از گمراهی شرک و شرک و کفر در سوره مائده شرک فعلی و شرک اعتقادی را با تفسیر تردید فرماید خلاصه سوره سوره مائده بر دو حصه است حصه اول از ابتدای سوره تا والله علی كل شیء قدیر آیه چهل در این حصه دو نوع که در ما قبل ذکر شدن تردید میگردد از ابتدا تا وصف ینبئهم الله بما كانوا یصنعون آیه چهارده بیان نفی شرک فعلی است و بعد از آن از یا ایوه یا اهل کتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم تا آخر سوره تا آخر تا آخر حصه اول نفی شرک اعتقادی مذکور است حصه دوم از یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک آیه 67 تا آخر سوره ادامه دارد در این حصه همان دو مضمون به طور لفظ و نشر غیر مرتب اعاده میگردند از ابتدای حصه دوم تا اولئک اصحاب الجحیم آیه 86 نفی که اعتقادی مذکور است و از یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم آیه 87 تا آخر سوره نفی شرک فعلی مذکور است بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا زیرش بنویسید حصہ اول سورہ نفی شرک فعلی يا أيها الذين آمنوا اعتصموا كيمان وزعيد أوفوا بالعقود زیر عقود مثل مقتضای ایمان شما این است که اوفوا بالعقود وفا بکنید به عهدها العقود شماره بزنید در حاشیه مراد آن عهدهایی هستند که هر شخص به وقت قبول اسلام با خدا عهد می کند که بر تمام فرایض و واجبات و حلال و حرام و تمام احکام اسلام عمل کند از ابن عباس احلت لكم بہیمت الانعام زیر احلت ان سے بیان تحریمات غیر اللہ حلال کردانی شد برای شما بهیمت الانعام اضافت بیانیه بنویسید این اضافت بیانیه هست بهیمه بهیمت الانعام یعنی اکل اکلو زیرش نویسید اکلو اکل البهیمتی من الانعام یعنی خوردن چارپایان از انعام انعام یعنی شطور گاو موسفن این انعام بر منها اطلاق می شود بهیمه مطلق هست بهیمه بعضی گفتن ذات و اربع قوائم هر حیوان چارپا را بهیمه میگویند انعام الابل والبقر والغنم با این ستا اطلاق میگردن یا بعضی میگن بهیمه یعنی کل حی لا یمیزو هر زنده که عقل ندارد قوه تشخیص ندارد بهیمه است و انعام ذات القوائم الاربع این چهار پایان انعام هست وحلت لكم بهیمت الانعام حلال گردانیده شد برای شما خوردن چهار پایان من الانعامی از شطر و گاو و الا ما يطلع عليكم زیر إلا میشید يعني تحریمات الله مگر آنچه تلاوت کردی میشد بر شما یعنی آنهایی که الله حرام قرار داده که بر شما تلاوت کرده میشوند منظور من چیزایی هستند که الله تعالی محرماتی که الله تعالی بیان فرمود غیر محل سید و انتم حرم غیر قبلش نسید کولو باشید غیر حلال داننده از قید شکار را زیر اصید جسی تحریمات الہی یہ کہ اس چیزہ کہ اللہ حرام قرار داده ہمیں وانتم حرم در شما در حالت احرام هستید ان اللہ يحكم ما یرید یقینا اللہ حکم میکند آنچه می خواهد ان الله زیرش بنویسید علت اجمالی برای هر دو دعوا زیر یحکمو بنویسید حاکمانه حکم حاکمانه می یا ایوہ الذین آمنوا اس بیان نزورات اللہ نازرہ خدا یا ایوہ الذین آمنوا ایک انسان کی معنی وردید لا تشلو شعائر اللہ حلال ندانید شعائر اللہ توہین یادگاران خدا مانند کعبه و غیره ولا شهر الحرام و نه ماه محترم و شهر الحرام که چهار ماه هستند رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم اینا ماهای حرام ولا الهدیه و نه حیوانی را که نظر کعبه باشد هدیه اون حیوانی که به طور هدیه میبرن هدیه حرام هست در هدیه کعبه از در حرام ضرب میکنن ولل قلائده و نه حیوان قلاددار را حیوانی که قلاده در دور گردنش انداخته شده این بخاطر خاطر نشانی هست که مردم بدانند که این حیوان هدیه کعبه هست ولا آمین البیت الحرام و نه قصد کنندگان خانه محترم را البیت الحرام آنه که جهت زیارت بیت الله میرون آمین این یعنی قاصدین قصد کنندگان زیرش بنویسید مراد مسلمانان هستند نه کفار مراد مسلمانان هستند نه کفار یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا طلب میکنن فضلی را جان پروردگار خود و رضوانا و خوشنودی را و اذا حللتم فاصطادوا زیر جنسی متعلق بے اللہ ما یطلا علیکم است و اذا حللتم و ہرگاہ کے از احرام خارج شدی حللتم من الاحرام پس فادو پس شکار کنید بنویسید امر برای اباحت است امر برای اباحت یا برای وجوب نیست یعنی بعد از اینکه شکار حرام بود در احرام از احرام خارج شدید اجازه دارید که شکار بکنید ولا یجرمنکم شنآن قوم و وادار نکند شما را دشمنی قومی که زیرش نسید که اکنون مسلمان شده اند زیر قوم دشمنی قومی که اکنون مسلمان شده اند ان تبدوکم عن المسجد الحرامی که باز بدار کن به خاطر این که باز داشتن شما زیر ان بنویسید علت شنعان علت شنعان یعنی علت دشمنی به خاطر این که باز داشتن شما را از مسجد الحرام بنویسید در سال حدیبیه ان تعتدو که تجاوز بکنید زیرش میرسید به نگذاشتن آنها برای حج و تعاونوا علی البر و تقوی و کمک بکنید یک دیگر را بر نیکی و پرهیزگاری ولا تعاونوا و کمک نکنید علی الاثم و العدوان بر گناه و زیادتی یا ظلم عدوان ظلم زیادتی زیر الاسم بنویسید مقابل تقوا است زیر عدوان مقابل بر است واتقوا الله نسخه عمل ان الله نسخه تقوى واتقوا الله وعد الله بتسديد ان الله شديد العقاب يقينا الله سخت عذاب دهنده است در فکر عذاب خدا واسی تقوا می آئے سامنے دیگه حد یه پرکید دیم بزن که در حرام برین زب بین خود حدیبی هم زبش کرده هم مده و حدیبی هم جز حرام هست در حیث نسید دیگه زبش کرده حرمت علیکم بنویسید بیان نزورات غیر الله بالا بنویسید یعنی حرمت اینها را باقی بگذارید و آنها را نکورید حرمت علیکم المیتا حرام کرده شد و شما المیتتو مرده حیوانی که ضرر شرعی نشده و الدمو بنویسید المسکوح چون جا دیگر میاد او دما مسبوحا و دم و خون جاری که وقت ذبح جاری می شود و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر و ما اهل لغیر الله به و آنچه نامزد شده یا اهل صدا بلند شده برای تعظیم غیر الله بهی بر آن زیر ما اوهله رسید احلال قولی این احلال قولی هست لغیر الله رسید لتعظیم یعنی لتعظیم غیر الله بلد بهی میرسی علیه باب منی علا بر آن والمنخنقتو و حیوانی که خفه شده و مرده والموقوزتو و حیوانی که زده شده و مرده الموقوزه با سنگی با چوبی او را چون در جاهلیت اینطور کردن الوقف به معنی از ضرب شدید موقوزه یعنی زده شده شدیدن والمتردیت و حیوانی که از بالا به پایین افتاده و مرده و تو و حیوانی که با زدن شاخ حیوان دیگر مرده و ما اکل سبعو و آنچه اکل خورد السبعو خوردن در رندگان درنده حیوانی را خورد و آن را باقی گذاشت هم حیوان حرامه چون زبون نشده الا ما زکیتم مگر آنچه ذبح کردید زیر الا بنویسید از ما اوهلا استثناء نیست در این استثناء دو قول وجود دارد این الا این استثناء از کجا استثناء قول اول این است که از المنخنقه یعنی بجز از ما اهل غیر الله که از او استثناء از بقیه استثناء المنخنقه والموقوذه الى اصله الا ما ذکرت اینها اگر ذبح شدن بعضا حلالن اما ما اوهل لغیر الله اگر ذبح هم بشود حلال نیست این قول اوله قول دوم الا این استثناء برمیگردد به ما اکل السبعو فقط فقط به همین ما اکل السبعو که پشت سرش هست یعنی ما قبلش هست و علما بر قول اول هستند علما بر قول اول هستند یعنی يعني همه اینها بجز ما الله بقیه استثناء این استثناء بقیه زاد المصیر لبن الجوزی جلد دو صفحه دویست و هشتاد خنزير دي ما قابل از المنخنقة از المنخنقة ببعض گفتیم از المنخنقة وما به هذه اسم اهلال فعلی اهلال فعلی حتی فاصله وان آه، وان ذکر اسم اللهی از ابن کثیر و آنچه ذبح کرده شده علن نصبی بر پرستشگاهان غیر الله نصب پرستشگاهان غیر الله اگر چه نام خدا ذکر کرده شود و ان تستقسمو و اینکه تقسیم بکنید بالازلام به تیرها این هم در حرمت داخله این استقسام به تیرها اینطور بود که تیرهایی وجود داشت از جمع زلم هست هفت تیر داشتند این مشرکین که اینها نزد خدمتگزار کعبه موجود بودم روی هر یک از اینها یک چیزی نوشته بود روی که نوشته بود نعم روی دیگری نوشته بود لا بر یکی نوشته بود منکم بر یکی نوشته بود من کم، و بر بود ملسکم بر یکی بود العقل و یکی هم هیچ چیز بر او نوشته نشده وقتی یک کاری را اراده می کردن یا سفری را اراده می کردن نکاهی یا دامادی و غیره هر کاری خواستن معتقد بودن که معبودان غیب میدن میرفتن پال گرفتن و میرفتن پیش هوبل این تیرها آنجا بودن این هبل بزرگترین بودها بود مال قریش بود در مکه و صد درهم به همون صاحب تیرها میدادن و گفتند که یا الهنا انا عرفنا کذا و کذا ای معبود ما ما فلان فلان کار را اراده کردی او گفتن که تیری بدهد به او هر چی که بیرون می آمد اگر تیر بیرون می آمد که نوشت بود نعم این کار انجام می داد اگر می آمد لا نمی کرد تا یک سال صبر می بعد از یک سال دوباره می آمد همین کار را می همینطور اگر تیر بیرون من کم، پس کان وسیطا منهم و این خرج من غیرکم کان من منکم پس از خودشان از میان خودشان این کار را میکردند اگر من غیرکم بود از همپیمانان خود این کار را انجام میدادند از میان خودشان نمیکردند ملصقون ملتق اگر بیرون می آمد کان على منزلت لا نسب له ولا حلف از یک جای دوری که نه نسبی با اینها داشت و نه هم پیمان بود و اذا اختلفوا في عقل اقل فمن خرج قدح العقل حمله وإن خرج الغفل أجال ثانيا إلى آخر اگر هیچ بیرون نمی آمد دوباره این کار انجام می دارد الله تعالی این یک نوع فال گرفتن بود الله اینها را از این فال نه کرد فال ممنوعه ناجائز است حرام در شریعت یا بعضی میگن روی تیرها نوشته بود نصف روح و وقتی که میخواستن گوشت حیوانی را تقسیم بکنن چند نفر با هم شریک میشدن یک مثلا حیوانی را ضب میکردن برای تقسیم میرفتن از این تیرها استفاده میکردن هر یکی روی تیری که برمیداشت چه اندازه سهمیه نوشته بود و اندازه انداز داشت و هر کسی چی نوشته بود به چی وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ذلكم همه مذکورین همه اینایی که ذکر شدن فسق کفر است زیر فسق بنویسید درجه کامل فسق یعنی کفر مراد است الیوم یئس الذين كفروا من دينكم بنویسید بشارت اکمال دین امروز بعضی میگن روز معینی مراده بعضی میگن نه روز خاصی مراد نیست امروز اگر آنهایی که میگن روز معینی مراده یعنی روز نزول این آیه که بعدا میگیم الیوم امروز یئس الذین کفروا ناامید شدن آنهایی که کافر شدن من دینکم از دین شما زیر من دینکم انسید از مغلوب شدن دین شما از مغلوب شدن دین شما فلا تخشاهم پس نترسید از ایشان وخشانه و فقط از من بترسید غیر فلا شما که در استیصال دین در استیصال دین یعنی در اینکه دین شما ریشکن بشود نه ترسید از این کفار فقط از من بترسید الیوم امروز این الیام دوم هم بدل از همون الیام اول که همین یک روز مراده امروز یئس الذین کفر الیوم لکم دینکم کامل گردانیدن برای شما دین شما را زیر اکملتو بنویسید هم در قوت و هم در احکام و اتممت علیکم و زیر اتممتو بنویسید با این اکمال با این اکمال اتمام تو تمام کردم علیکم بر شما نعمتی نعمت خود را زیر نعمتی بنشید انعام دینی و دنیوی که احکام تکمیل شدن و نیرو هم حاصل شد احکام تکمیل شدن و نیرو هم حاصل شد رضیت لکم الاسلام بالا رضیتو بودی برای همیشه و برای همیشه پسند کردم لکم برای شما الاسلام اسلام را دینن دینن دین زیر رضیت لکم الاسلام دینن یعنی منسوخ نمی شود فمن را پس کسی که مجبور کرده شد فی مخمسه در گرسنگی غیر متجانف لإثم غیر مائل به گناه فان الله غفور رحیم پس یقینا الله بسیار بخشنده و بینهار رحم کننده اگر این محرمات که ذکر شدن یکی مجبور شد که بخورد گرسنه بود به حالت مرگ با همون دو شرطی که قبلا در آیات دیگر گذاشتن که غیر باغن ولا عادن اینجا میفرمد غیر متجانس می تواند بکنه این آیه ایوم اکملت لکم دین این آیه را میگن آیه اکمال دین آیه اکمال دین تاریخ نزول این آیه هست روز جمعه بعد از عصر در حجت الوداع در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عرفات ایستاده بود سوار بر شطور خود به نام عضباء العضباء وقتی وحی نازل شد نزدیک بود که زانوی شطور کوفته شود خرد شود از سنگینی وحی پس این آیه نازل شد در سال دهم هجری به همین میفرماید وقتی این آیه نازل شد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به گریه درآمد پرسیدن چرا گریه میکنی ای عمر گفت این چیز مرا به گریه درآورد که ما تاکنون همیشه در زیادتی دین بودیم همیشه دین اضافه میشد اما زمانی که تکمیل شد هرگاه یک چیزی تکمیل شود بعد از آن دیگه نقصان می آید کمی می آید بعد از تکمیل تاکنون تکمیل نشده بود ولی الان که تکمیل شد دیگه بعد از این در آینده نقصان می آید قال صدقتها گفتم راست میگویی و این آیه نعی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود اعلان کننده خبر وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعی خبر وفات را رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نزول این آیه هشتاد و یک روز زنده ماند هشتاد یک روز و در روز دوشنبه بعد از بالا آمدن خورشید دوم ربی الاول دو شب از ربی الاول گذشته بود در سال یازده هجری وفات کرد هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم در دوازدهم همین ماه بود وفاتش دوم ماه ربی الاول پس این آیه در عرفه نازل شد یعنی نهم نهم ذوالحجه بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این حجش تمام شد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت و در هجدهم ذوالحجه هجدهم نه روز بعد از نزول این آیه واقع غدیر خم پیش آمد از این که میگویم یا در بعضی روایت آمده که وقتی پیامبر صلی الله علیه فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه بعد این آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم این صحت ندارد این روایت بیاساسا باطل است این آیه در نهم نازل شد یعنی قبل از آن دین تکمیل شده بود نه بعد از اینکه اعلان این اعلان پیامبر صلی الله علیه وسلم که آنها بر خلافت بلا فصل حضرت علی دلیل میگیرند آن وقت این آیه نازل نشد قبل از این نازل شده در این آیه الله می فرماید که الیوم یعیس الذین کفر یعیسا کافران از مغلوب شدن دین شما ناامید شدن پس اینکه بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین مغلوب بشود مسلمانان مغلوب بشوند دین از بین برود این اینها با این آیه جور در نمیآیند الله اعلان کرده که کفار ناامید شدن دین کامل شد تکمیل شد از آنها نترسید مسلمانان کامل دین کامل بود و قوی بودن مسلمان چنانکه که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم آنهایی که مرتد شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با مرتدین قتال کرد جهاد کرد آنها همه آنها را شکست داد یسالونک ماذا احل لهم کوم ان شاء اللہ در همین سوره میاد جلوتر یسالون کما ماذا احل لهم سوال میکنن میکنن ترا ای پیغمبر ماذا احل لهم چی چیزی حلال گردانی دشو ذرا قل احل لكم الطيبات بگو حلال کر دشو ذرا شما الطيبات چیزهای پاکیزه زیرش نویسید آن که حرمت آن از شریعت ثابت نباشد آن که حرمتش از شریعت ثابت نباشد اینها طیبات هستند وما علمتم بل بلاي ما بنسي وصيد صيد وصيد ما يعني لفظ صيد بصاد إنجا مضاف محذوف وصيد ما مضاف محذوف زیر زیرش شرط اول تعلیم و شکار آن حیوانی که علمتم تعلیم دادید شما شکار حیوان تعلیم یافته که در شرایطی یک که در همین آیه ذکر می شوند این ما هست در اصل این طوره و احل لکن صید ما علمتموه حلال کرده شد برای شما شکار آن حیوانی که علمتون تعلیم دادید شما آن را پس این شرط اول تعلیم برای حیوان شکاری شرط اول تعلیم است حیوان شکاری سگ شکاری داره باز شکار ہے این شکار اینها با این شرایط حلال شرط اول ایک تعلیم یافته باشد در تعلیم یافتنش در اینکه آیا تعلیم یافته هست یا نه چند شرط هست یکی اینکه اوانی تعلیم یافته هست که وقتی شکار را دید خود به خود دنبال شکار نرود پس شما نفرستادید خودش نرود دنبالش و دومی که شکار را وقتی گرفت نخورد شکار را نخورد برای شما نگه دارد که وقتی شما آن را فرستادید اگر دوباره صدا کردید برگردد دنبال شکار رو نرود این حیوانات تعلیم یا من الجوارح از حیوانات شکاری جوارح به کواتل حیوانات شکاری کسر کننده مکلبینا بنیسی شرط دوم ارسال مکلبینا فرستنده باشید تعلمونهن بنوشتید تتمه شرط اول یاد بدهید آنها را مما علمکم الله از آنچه یاد داد شما را الله فکلو از بخورید مما امسکنا بنوشتید شرط سوم از آن حیوانی که امسکنا نگه داشتند علیکم بر شما واذکر اسم الله شرط چهارم و یاد کنید نام الله را علیه بر آن شکار که شما حیوان را فرستید نام خدا را یاد کنید بسم الله بگوید وقت فرستاده میشه شکار کردن با هر <clears throat> حیوان جرح کننده جارح جائز ہے من البہائم و طیور از چار پایان و میتور از پرندگانی که شکاری هستند با همین شرایط تعلیم یافته باشد از ابو یوسف روایت است که شیر و گرگ را استثناء کرده زیرا که این که تعلیم یافته نمیشوند هر چی اینها رو تعلیم بدی این کار خودش را میکنه خنزیر هم مستثنا هست اجماعا با اجماع خنزیر استثنا شده چون نجس العین هست اما قاضی میگه شیر و اسد هم شیر و گرگ هم اینها استثنا نیستند اگر تعلیم یافته بودند شکار اینها هم جایز و از الله بترتيب إن الله سريع الحساب نسخة تقوى يقينا الله زود حساب گیرنده اليوم احل لكم بنویسید این اعاده برای اظهار احسان است الیوم امروز زیرش نویسید برای همیشه یعنی منسوخ نخواهد شد فرمود الیوم امروز یعنی وقتی که دین کامل شد تا روز قیامت از این به بعد تا روز قیامت چون بعد از اکمال دیگه منسوخیتی نیست دین که کامل شد الیوم احل لکم الطیبات امروز حلال گردانیده شد برای شما الطیبات و چیزهای پاکیزه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و زیر طعام مذبوحه منظور طعام مذبوحه هست و تعام الذین و حیوان ذبح شده آن کسانی که داده شدن کتاب حل لکم حلالا برای شما و تعامکم حل لهم و تعام شما یعنی حیوان مذبوحه شما حل حلالت برای آنها یعنی اگر یکی از اهل کتاب اهل کتابی که عامل بر تورات و انجیل و زبور باشند بر کتب آسمانی عامل باشند در کتاب مذبوحه آنها حلال زنانشان و نکاحشان حلال اینها دیگه اهل کتاب نیست ولی اهل کتاب واقعی هم بود دیگه بعضی قائل به علویت عیسی نبودن و بعضی اینطور بودن اهل کتاب واقعی اگر باشد که بر کتاب خود عامل باشند حضرت انکار خدا ندانند و مستقب کفر شرک نشوند همانطوری که در زمان خود حضرت عیسی یا حضرت موسی بودند، آنها که ایمان آورده بودند، اون کفرشان نه این الان دیگه همینطور هم الان اهل کتاب واقعی نیست اینا در عنایه داخل نمیشن الان اروپایی های امروز در تفسیر معرف القرآن نوشته اینها اهل کتاب واقعی نیستن والمحسنات و زنان پاک دامن من المؤمنین از من المؤمنات از زنان مؤمن والمحسنات و زنان پاک دامن من الذين اوتوا الكتاب از آنهایی که داده شدن کتاب من قبلکم قبل از شما اذا آتیتموهن وقتی که دادید به آنها اجورهن مهریه هایشان را محسنینه در حالی که در قید نکاح خود در آورنده باشید غیر مصافحینه نه زنا کنندگان به ظاهری ولا متخذی اخدان و نگیرندگان دوست به پنهانی و من یک به ایمان بودیست جواب سوال مقدس سوال این هست وقتی که مذبوحه اهل کتاب حلاله و با زنانشان نکاح درست است شاید مذهب آنها هم حق است این شبهه را جواب میده و من یکفر بالایمان و هر کس کفر بل ایمانی به چیزهایی که باید ایمان بیاورد بل ایمان یعنی به چیزهایی که باید ایمان بیاورد فقد حبط عملو، یقینا نابود فقد حبط پس نابود شده است عملو، عملی. وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة از یا الذین آمن بدی سے بیان امر مسلح یا ایوہ الذین آمنو اے کسانی ایمان آگر دید اذا قمتم وقتی شما برخواستی الہ صلاتی بسوی نماز زیر صلات کم سے تحارت روحانی تغسلو تحارت حقیقی صغرا طهارت حقیقی صغرا وقتی برخواستید به سوی نماز و وضو نداشتید فاغسلوا وجوهکم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وبشوا چهره هایتان را وايديكم أيديكم و دستهایتان را إلى المرافق تا آرنج ها وامسحوا و مسح کنید برؤوسكم سرهایتان را و أرجلكم و بشوید پاهایتان را إلى الكعبين تا كعبين تا دو كعب دو شتالنگ كعب من برآمدگی داخل پارامید که دو تا هستن یک پایرات یک پایچه فرمود چون الله تعالی اینجا ترتیب را بیان کرده که در وجود به ترتیب همین اعضا شسته می شوند و مرد می شوند اینجا اول وامتهو به کم ذکر شد بعد و ارجلکم ارجلکم در این ارجلکم دو قرائت وجود دارد در ارجلکم دو قرائت یک قرائت نصب دیگری قرائت جل قرائت نصب مال اهل سنت اینطور میخوانند برای این قرائت ما عمل میکنیم که ارجلکم این عطف هست بر وجوهکم یا ایدی ایدیکم فقسلو وجوهکم و ایدیکم بر اینها عطفه یعنی فقسلو ارجلکم پاهای تران بشی چرا؟ چرا یه قرینه وجود داره یا نه همینطور شما میگید فقط اصل بر وجوهکم اصل بر ایدیکم که وجوهکم و ایدیکم یک جا در تفسیر مظهری نوشته که اصل بر ایدیکم و ایدیکم الى المرافق قرینه این است که در دسته ها ال المرافق غایه ذکر شده انتها ذکر شده در ارجلکم هم غایه و انتها ذکر شده و ارجلکم ال الکعبه ال المرافق ال الکعبه هر دوتا انتهایش هم ذکر شده چون برای پاها هم انتهای ذکر شده معلوم شد این اکبر بر کم هست یعنی بشوید پاهایتان تا کعبین و برای مسح انتهای ذکر نشده وامسحو برؤوسکم الله فرمود مسح کنید سرهایتان را انتها ذکر نشده اگر این پاها هم مسح می شدن الالکعبین ذکر نمی کرد الله مثل رؤوسکم مطلق می فرمود می فرمود پس سرهای را نصب کنید و پاهای را نصب کنید اما الکعبه این قرینه هست که بر ایدیکم است نه بر رؤوسکم قرائت دیگر هست جر و ارجلکم به کسر لام هم خوانده می شود این قرائت به خاطر این نیست که حکم مخ را میگیرد این قرائت را میگن جر جوار خاطر جر مجروره به خاطر جوار به خاطر همسایگی روسکم چون بعد از روسکم آمده مجرور خوانده شده این جر جوار نمونهش در قرآن هست الله فرماید، انی اخاف علیکم عذاب یوم الیمن عذاب یا من اینجا الیمن صفت عذاب هست علیم صفت عذابه عذاب منصوبه علیم هم باید منصوب میشد اما مجرور شده به خاطر اینکه بعد یومن آمده این جرش به خاطر جواد که بعد از یومن آمده إني اخاف عليكم عذاب يوم أليم الیمن صفت عذابه هست بعد عذاب هست که عذاب منصوبه بعد منصوب میشود اما مجرور شده اما که مجرور شده منظوری نیست که الیمن صفت یومین هست صفت عذاب یعنی من می ترسم بر شما از عذاب دردناک عذاب می ترسم بر شما روزی که عذاب دردناکی در آن روز هست عذاب یوم علیم این آیه دلالت میکنه در وجوب شستن پاها به همین صورتی که ما بیان کردیم که اتفاس بر عیدی و جایز نیست که بر ارجل چه بر و عدم جواز عطف الارجل علی رؤوس جایز نیست که ارجلکم بر رؤوسکم اتف بشود چرا؟ چرا جایز نیست؟ چون تنها این آیه تنها آیه را نگاه نمیکنیم دلیل تنها از آیه قرآن نیست احادیث اجماع اینها هم دلیل هست ما نگاه میکنیم به احادیث در احادیث شستن پاها ذکر شده از جمله یک حدیثی که در بخاری آمده احادیث زیادی هست حدیث از عبدالله بن عمر می فرماید که ما تخلف عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سفر سفرت سافرناها رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفری که ما می رفتیم از ما عقب ما ما جلوتر رفتیم فادرکنا وقد راحت راحقتنا صلاته ما را دریافت در حالی که نماز وقت نماز هم به ما رسیده بود و نحن نتوضع ما وضو میگرفتیم جعلنا نمسح ولا ارجلنا ما تون تون پاهای ما را میشستیم نمسحو مس میکردیم این کنایه هست از غسل خفیف یعنی زود وضو میگرفتیم فنادا قال فنادا پیامبر صلی الله علیه وسلم صدا کرد به اعلا صوتی با بلندترین صدای ویل للاعقاب من النار ویل هست هلاکت هست آتش جهنم هست للاعقاب برای پشت پاها من النار ویل هست برای پشت پاها من النار از آتش یعنی شما تون تون وضو گرفتید پاها را خوب نشستید توجه نکردید پشت پاهایتان که این قسمت بین کعب و این رگ پا یک کمی گود هست اینجا خشک میماند اگر توجه ندهتا اینها خشک مانده به خاطر پیامبر فرمون ویل للعقاب من النار ها آب نرسیده برای اینها ویل هست اگر مراد فقط مسح می بود مسح کل پا لازم نیست خب پیامبر این را نمیفرمود معلوم میشه که شستن پا این حدیث متفق علیه است اسباق وضوع از پیامبر روایت شده اسبق الوضوع وضوع کامل بگیرید زیرا که صحابی میگوید من شنیدم از ابوالقاسم که فرمود ویل للعقاب من النار و وضوع رسول الله صلی الله علیه و برای ما نقل شده صحابه نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه سلم چطور وضوع گرفته در احادیث شستن پاها از پیامبر نقل شده عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگوید اجمع اصحاب النبی اجماع کردیم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم علا غسل القدمین بر شستن پاها اجماع بر همین همین به ما رسیده از احادیث هم همین ثابته از قرآن هم همین ثابته فقط از یک قرائت حکم را و احادیث را نادیده گرفتن جایز نیست و ما بر هر دو قراءت عمل میکنیم قانونی نه، در آیه وقتی دو قرائت ثابت بشود هر قرائتی به منزله یک حکم جداگانه ای هست در هر یک وقت جداگانه بر هر قرائت عمل می شود در بر قرائت نصب ارجلکم عمل میکنیم زمانی که پاها داخل موزه نباشند موزه پوشیده نباشیم پاها میشیم. وقتی که موزه بپوشیم بر قرآت جر عمل میکنیم پاها مست از بر هر قرآت عمل اما اگر فقط یک قرآت را بگیریم قرآت دیگر بر او عمل نمیشه و این کنتم فتح فتحرون و اگر شما باشید جنوب یعنی نیاز به غسل داشت پیدا کردید تحرو بنویسید تهارت حقیقی کبرا پس فتحر پس تمام بدن را بشوید، تمام بدن را بشوید، و این کنتم مرزا، و اگر باشید شما مریض بنویسید مشروعیت تیمم مشروعیت تیمم خط فاصله تهارت حکمی <clears throat> و این کنتم مرضا او على سفر و اگر باشی مریض یا بر سفر یعنی مسافر او جا احد منکم من الغائط یا آمد یکی از شما منکم من الغائط از توالوت او لامستم النساء یا نزدیکی کردی با زنان فلم تجدوا ما ان تصنعوا آب بنسید خواه به سبب ضرر یا نرسیدن آب یا استفاده آب برای شما ضرر داده داره یا خود آب موجود نیست فلم تجدو ما فتیمموا سعیدا طیبا پس قصد بکنید خاک پاک را فمسهو بنسید طریقه تیمم فامسحوا فاسمت بکنید به وجوه کم چهره را و ایدیه کم و منه از آن ما يريد الله حکمت مشروعیت تیمم چرا الله تیمم را جایز کرده حکمتش این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج نمیخواد الله که قرار بدهد بر شما من حرج هیچ سختی ولا سے یرید ولا کن بی خواهد لیوتا حرکون که پاس بگردن شمارا بنیتید از جمیع سرق سهارت ولیتم نعمته علیکم و تا تمام بکند نعمت خود را بر شما زیر لیتم نعمته بنیتید با تعمیل احکام ولعلکم تشکرون ترغیب شکر تا شما شکر گزاری بکنید بنیتید این نعمت ها را با امتثال با بامتثال يعني بإطاعة واذكروا نعمة الله عليكم إعادة مضمون أول إعادة مضمون أول يعني أوفوا بالعقود واذكروا نعمة الله عليكم وياد كنيد نعمة الله را غير نعمة الله مقصد هي الإسلام أزلو المعنى عليكم بشما كبشما كردت و میثاقه الذی واثقکم به و عهدهای بنویسید عهدهای ثابت به وقت بیعت و میثاقه و عهدهای گذشته را که به وقت بیعت عهد کردید و میثاقه و عهد الله را ترجمه لفظ عهد الله را الذي آن عهدی را که واثق کن بهی بس شما را با آن بس شما را با آن یعنی شما با الله بستی عهد کردی از قلتم سمعنا و اتعنا زیر قلتم بجسید به وقت معاهده وقتی که شما گفتید به وقت معاهده شنیدیم و اطاعت کردیم واتقوا الله و ذل الله بترسید ان الله علیم بذات الصدور واتقوا الله من ترغيب اخلاص ان الله الا زيرا کہ اللہ یقینا اللہ دانات و في شدہ يا أيها الذين آمنوا الذین مضمون اول أي كسان کی معنی وردے کونو قوامین للہ باشی قیام کنندگان للہ فرد کر اللہ زیر قوامین میں چی در حقوق اللہ شہداء بالقسط گواہی دہندگان بے انصاف زیرش میسید در حقوق العباد ولا یجرمنکم و برنگیخت نکند سمارا یا وادار نکند سمارا شنعان قوم دشمنی قومی علا اللہ تعدلی برین که عدل نکنید بنویسید در امور آنها اعدلو بنویسید بلکه حتما عدل بکنید حتی فاصله در جمیع امور لأنها ما يصير عدل هو أقرب للتقوى إن عدل نزدیک تر است برای تقوا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون واتقوا الله من نسخه عمل ان الله نسخه تقوى وعد الله بتسديد يقينا الله آگاه وان انجام مدين وعد الله وعد الله الذين امنوا بالنسبه بشارات وعدے داد اللہ کتر میرا کمانا وردن آمدو اصلاح عقیدے و عمل صالحات عمل و انجام برون کارانی لهم برایشان بنیسی سمرے مغفرتون دفع مذرات اجر و نظیم جلب منفعت لهم مغفرتون و اجر و نظیم برایشان بخششی و مزدی بزرگ والذین کفروا تقوی کوکروی وانا کافر شدن و کذبوا بیااتنا و تکذیب کردن به آیات ما را اولئک آن گروه اصحاب الجحیم صاحبان جهنمن یا ایوہ الذین آمنو اعادہ یہ حکم سابق ثانیان یعنی برای بار دوم اے کسانی کی مانا لگ گئی پیر آمنو رسی عقیدے عقیدے منظور یعنی اصلاح عقیدے اذکرو نعمت الله علیکم یا کنید نعمت الله را که بر شما کرده از همه قوم وقتی که قصد کرد قومی ان یبسطو الیکم که دراز بکنن بسی شما ایدیهم دستای خود را زیر قومون بنویسید مشرکین مشرکین مکه واقعات مختلفی درباره شان نزول این آیه که چطور قصد کردن ذکر شده همه واقعات داخلا بعد از هر یکی این آیه را به یک واقعی نسبت میدهند قصد سرور پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد بعضی میگویند که گروهی دوازده نفری اینها قصد کردند که در این راه در پیامبر صلی الله علیه وسلم را سرور بکنند اما الله تعالی پیامبر را به وسیله وحی خبر داد و راهی که آنها نشسته بودن در کمین بودن تغییر داد یا آمده که یک مردی از کفار به قوم خود گفت من محمد را میکشم آمد پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم پیامبر نشسته بود شمشیرش در دامنش بود گفت ای محمد شمشیرت را بده که من نگاه میکنم پیامبر فرمود بگیر شمشیر را کشید از نیام و تکان میداد و قصد کرد که پیامبر را بزند الله تعالی ذلیل کرد او را فیقبته الله تعالی و از این کار منصرف شد گفت شمشیر که کشیده بود گفت ای محمد از من میترسی فرمود نه نمیترسی شمشیر در دست, در دست منه گفت نه الله مرا حفاظت میکنه از تو سپس این شخص شمشیر را در کرد و آن به پیامبر برگرداند الله این را نازل کرد وقت آس زیاد یهودی ها بودن اینها یهود قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم را کردن اما الله تعالی از هم قوم ان یبسطو الیکم ایدیان قصد کردن گروهی یعنی مشرکین مکه این هم قصد کرده بودن که پیامبر را بکشند فکف ایدیهم انتو باز داشت دست شما را دست آنها را از شما چی نوشته بود شانه نزولی آیم؟ السيئات نعم. طيب. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله الله باز داشت دستهای آنها را از شما به مقصد نرسیدند از الله به تقدیر و تقلال نیستی اصول فوز اول خوف خدا و علی الله نیستی به ادخال الهی حد فاصله دوم رجاء و علی الله و بر الله فلیتوکل المؤمنون باید توکل بکنن مؤمنان ولقد أخذ الله ابنك نمونه أول نقد أهل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل والبته بتغيير جرفت الله فيمان از بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بعثنا برسي تأكيد اول وما مقرر کردی منهم از ایشان دوازده سردار نقیبا سردار که برای هر قبیله یک سرداری باشد وقال الله تأكيد دوم وقفت الله إني معكم ومن من باشما هستم بنسي بالعلم والقدرة از كبير لئن اقمتم الصلاه خلاصه میثاق الصلاه اول عمل آتیتم دوم اخلاق آمنتم سوم عقاید از در تموهم چهارم امداد در مقابل دشمنان اقرارتم الله پنجم قد فاصله علاوه از زکات لئن اقمتم الصلاة اگر قائم داشتی نماز روا فیتم الزکات او دادی زکات را و آمنتم ایمان آوردید رسولی به رسولان من و عزدتموهم و امداد کردید آنها را در مقابل دشمنان و قرستم الله و قرض دادید الله را قرضا حسنا قرضی نیکو بنیسی با اخلاص یعنی با اخلاص لو کفرن عنکم ثمره ایفا <clears throat> قد فاصل دفع مذرت لو كفرن عنكم هتما <clears throat> ليبخشم از شما سیئاتکم گناهان شما را ادخلنكم جلب منفعت ادخلنكم حتما داخل میکنم شما را جنات در باغهایی که تجری من داخل انها و جاریت از ایرانها نهرها ومن یکفر ثمره نخده پس کسی کفر کرد بعد ذالکه، بعد از آن عهد و پیمان منکم از شما فقط ضل سوا السبیل پس گم کرده راه راست را فبما نقضهم نتایج نقض عهد فبما نقضهم میتاقهم پس به سبب شکستن آنها میتاقهم عهد خود را لعناهم لعنت کردیم آنها را زیر لعناهم نتیجه نقض بینیسید لانه شماره بزنی در حاشر نتایج خمسه نقض عهد اول لعنت دوم قصاوت قلبی سوم مرض مرض تحریف چهارم نسیان از تعلیمات الهی پنجم انحماق در خیانت انحماق در خیانت فرو رفتن در خیانت لعناهم لعنت کردیم آنها را و جعلنا بنسی نتیجه لعنت و جعلنا قلوبهم قاسیتا و قرار دادیم دلهای آنها را سخت که سخن حق براها اثر نخواهد کرد یحرفون الکلمه عن مواضعه تغییر میدهند بنیسی نتیجه قطاوت، تغییر میدهند بالا بنیسی لفظی یا معنوی الکلمه کلام را زیر بنیسی تورات منظور از کلام تورات الکلم کلام را ام از جایگاه آن از جاهای آن ونسوا نتيجة تحریف و نسوا فراموش کردن حظا بهره ای را نصیبی را مما ذکروا به از آنچه پند داده شدن به آن ولا تزال تطلع ولا قائمت منهم و همیشه اطلاع میابی لا تزال اون ترقی و نتیجه نسیان خط فاصله در باب دین همیشه کلام میابی در باب دین علا قائمت منسی جدیدت بر خیالت جدیدی منهم از ایشان الا قلیلا مگر کمی کمی از منهم از ایشان تعداد کمی از ایشان بنویسید یعنی کسانی که مسلمان شدند، فاعفو عنهم پس درگذر کن از ایشان عفو کن از ایشان وسبه و درگذر کن زیر وصف حضرت اما خلف عنهم از آنچه گذشته از ایشان ان الله یحب المحسنین یقینا الله دوست دارد احسان کنندگان را و من الذین قالوا انا نصارا بنیسی نمونه دوم نقض عهد و من الذین قالوا از میان آنهایی که گفتند انا نصارا ما نصرانی هستیم <clears throat> زیر الذین قالوا نیستید یعنی با زبان ادعای نصرت دین را دارند و عملا مشرک هستند اخذنا و ما گرفتیم پیمان آنها را فنسو حظا مما ذکرو بهی و فراموش کردن حظا نصیبی را ای را مما زیر ما بنویسید یعنی توحید از آن توحیدی که ذکرو بهی نصیحت کرده شدن به آن فأغرينا بنتي الضرر الدنيوي فسمى أن داقتين بينهم درميان أنها العذاوة والبغدار دشمني وكينرا إلى يوم القيامة تاروز القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ينبئهم ضرر أخروي وبسودي خبر ميدا دانها الله بأن تنجام ميدا دان يا أهل الكتاب أي أهل الكتاب بنتي مزمون دوغوم مضمون دوم حصے اول نفی شرک به تصرف یا اهل کتاب یا اهل کتاب قد جاءكم رسولنا یقینا آمد نزد شما رسولنا رسول ما یبین لکم شأن علمی شأن علمی او اینطور است که بیان میکند لکم برای شما کثیرا مما کنتم بسیاری را از آن مزامینی که زیر ما بنویسیم مزامین از آن مزامینی که کنتم تخفون من الکتاب پنهان می داشتید من الکتابی از کتاب زیرش بنویسید زیر من الکتاب بنویسید از احکام ضروری از احکام ضروری کتاب و یعفو و کثیر شأن اخلاقی شأن اخلاقی آن رسولین و عفو می کند کثیر از بسیاری چیزها زیرش بنویسید از احکام غیر ضروری قد جاءكم من الله یقینا آمده نزد شما من الله از جانب الله بنویسید به واسطه همین رسول نورون نوری و کتاب مبینون یعنی کتابی روشن زیر واقع بنویسید تفسیریه این واقع تفسیریه است همین نور را تفسیر می کند منظور از نور کتاب کتاب مبین این یک تفسیر و توضیح بعضی میگویند که مراد از نور محمد صلی الله علیه وسلم در حاشیه بنویسید بالا نورون شماره بزنید در حاشیه بنویسید او نور محمد صلی الله علیه وسلم یا مراد از نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم است لانه یهتدا به زیرا که راه یافته می شود به سبب پیغمبر وسیله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کما یحتدا بن نور ظلام همانطوری که راه یافته می شود به سبب نور در تاریکی کما سمیت سراجن همانطوری که پیامبر سراج هم نامگذاری شده سراجم منیرا از تفسیر مدارک پس اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم را بگیم نور یعنی نور هدایت ها ها ولی یعنی آنها اگر بگویند اگر بریلوی ها بگویند نور هدایت که مشکلی نیست ولی اونها منکر بشریت هستند منکر بشریت پیامبر کافر کلا بشریت را انکار میکنند این کفره پیامبر بشر هست نور هم هست بشر انسان هست نور هدایت اللہ به ذریعه پیامبر مردم را هدایت میده اما طوری که در تاریکی ها با نور هدایت میشه راه را میابند پیامبر نور هدایت هست يهتدى يهدي به بنتي حكمة أول إنزال الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه هدايت میداد به بسبب يهدي به خب این زمیر راجع به همین نور و همین کتاب اگر وحد ضمیر لان المراد بهما اما واحد او كواحد في الحكم یا نور و کتاب یک چیز هستند اما طوری که گفتیم واقع تفسیری هست منظور از نور همین کتاب هست اینا یک چیز هستن به می خاطر این بهی هم زمیر مفرد آورده شد یهدی بهی هدایت میدهد به همین نور که منظور از نور کتاب هست الله من اتبعه کسی را که پیروی کرد رضوانه و خوشنودی الله اگر دو چیز باشند منظور از نور پیانبر باشد و منظور از کتاب کتاب باز هم در حکم یکی هستند در حکم یکی به خاطر ان بھی مفید آواز سبل السلامی در راہ سلامتی زیر سبل السلام نصیب یعنی عقائد و اعمال صالح بالا بنصیب بالا سلام جنت سلام جنت چون جنت دار السلام ہے السالكة و وجهل إلى نور بسوی نور توحید و توحيد وعلم بإذنه بتوفيقه بتوفيق الله ويهديهم إلى صراط المستقيم حكمة سوم و ثابت نگاه دارد النار إلى صراط مستقیم بسوی الراه راست لقد كفر الذين قالوا البته بتاج کافر شدن لغای گفتن ان الله هو المسيح ابن مريم يقينا الله هو همین است که به شکل مسیح پسر مریم در دنیا آمده است ان الله هو المسیح ابن مریم الله همین مسیح پسر مریم است یعنی همین است که به شکل مسیح پسر مریم در دنیا آمده قل فمن یملکو مثل جزای مقدم من الله از عذاب الله این اراده شرط مؤخر قول بھی گئے پیغمبر کمائیم لکھو من اللہ پس کی اس مالک رشوت از عذاب اللہ شیئن چی دیرا ان ارادا اگر ارادی کند اللہ ان یحلک المسیح کہ ہلاک کند مسیح را بسر مریم را و امو وما درش را دیر یحلک المسیح بالموت ہلاک کند با موت مسیح پسر مریم و مادر شاه و من في جمعی جميعا و که در زمینات زمین همگی من في الارض تعمیم بعد تخصیص التخصيص ولله ملك السماوات والارض ذير لله في لا لعيسى مملوکن فانه مملوك و فقط برا اللہ نبرا عیسا و مادرش ومادرش عیسا و مادرش مملوک هستند ملک و پادشاہی آسمان ها و زمین و ما بینما و در میان آسمان ها و زمین است یخلق ما یشاو بیا کرینت اللہ آنچ می خواہد زیر یخلق من سی لا عیسا فانہو مخلوق یخلق اللہ یا کرینت نا عیسا زیرک عیسا خودش مخلوق ہے ما یشاو انس رب می خواہد واللہ من سی لا عیسا فانہو مقدور لا ایسا و اللہ نا ایسا علا کل شین قدیر بر هر چیزی قادر است زیرا که عیسی خودش مقدوره قدرت الله بر واقع شده وقالت اليهود والنصارى بنویسید شکوه بر یهود و ترقی از ما قبل وقالت اليهود والنصارى وقفت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه ما پسران الله و دوستان الله هستیم زیر نهضم مسجد أي كأبنائه في القرب والمنزلة وهو كأبينا في الرحمة والشفقة از جلاله يعني ما مانند پسران خدا هستين در قرب و منزلت و الله مانند پدر ما هست در رحمت و شفقت قل فلما يعذبكم بذنوبكم بگو ای پیغمبر زیرش میسی جواب شکوه فلما يعذبكم پس چرا عذاب میداد شما را بنویسی در آخرت بذنوبكم به سبب گناهانتان زیر بذنوبكم بنویسید که خود شما هم به آن قائل هستی که خود شما هم به آن قائل هستید که لن تمسن النار الى آخر بل أنتم بشر ممن خلقا بلكي شما بشر بشري معمولي هستي ممن خلقا اذن هيك اخرين الله مثل انسان هاي ديگر شما هم انساني همه بندگان خدا يغفر لمن يشاء مي بخشا زیر يغفر بنویسید لا عيسى و امه الله مي بخشا نه عيسى و مادرش لمن يشاء برای کسی میخواد و یعذبه بنسي لا عيسى و امه الله عذاب بدهد لعيسى وما درش من يشاء كثيرات ميخاد ولله ابن سلال عيسى وأمه وفقط برای الله نه برای عیسی ما درش ملک السماوات بادشاہی آسمان و زمین و ما بین ما چه درمیان آسمان و زمین است و الیه المصیر و فقط بسوی الله بازگشت زیر الیه بنشید وحده از جمال وحده فقط بسوی الله است حت فاصلے میں اس کی شفاعت تحری یا اہل الكتاب اعادے لبعد عہد اعادے لبعد عہد قد جاءتم رسولنا یقینا آمدنا بسم رسولنا پیغمبر ما یبین لکم کی بیان میتنا ذرا شما علا فترت من الرسولی بر انقطاعی از رسولان زیر یبینو بنسلی فریضے نبوی وظیفه پیامبر بیان بیینو لکم بیان میکنه در شما زیرش زیر لکم امور شریعت را علا فترت من الرسول این رسول آمد بر انقطاع رسول آمد فترت من انقطاع یعنی زمانی آمد که به رسولان منقطع شد وحی منقطع شد بین موسی و عیسی که تفسیر مذهبی نوشته كان بينهما ألف وسبعمائة أو خمسمائة سنة فاصله بين موسى و عیسی هزار و هفتصد يا پانصد سال فاصله بين بين موسى و عیسی هزار و هفتصد سال يا پانصد وألف نبي وهزار نبي آمد در روایت دیگر بیشتر ذکر شده از انبیاء. الف نبی اینجا نوشته خب این انقطاع این فترت بعد از عیسی هم واقع شد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کان بینهما بین عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم بود ست مئت سنت یعنی سال فاصله قطعه میگوید یا 560 سال 560 یا 600 یا 560 بعد از عیسی دیگه پیامبر نیامد تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم آثار وحی کلا از بین رفته بود خیلی نیاز به وحی داشتند أن تقولوا زير أن نمسي حكمة بيسات بلاي أن نمسي لألا قبل أن لي بعد أن لا مغدر أن تقولوا يعني لألا تقولوا فنجوي ما جاءنا من بشير ولا نذير نیامد نزد ما هيك بشارت دهنده بلا و نه ترساننده زیرش بنویسید لهذا ما در ارتکاب شرک معذوریم فقط جاءكم بشیر و نذیر و آمده است نزد شما بشارت دهنده و ترساننده والله على كل شيء قدیر زیر والله که لا عیسی امور و الله نه و مادرش بر هر چیزی قادر و اذ قال موسی قومه نمونه اول ذلت بخاطر خاطر ترک جهاد نمونه بیان میکنند الله نگاه کنید بنی اسرائیل جهاد را ترک کردن با موسی همراه نشدن ذلیل شدند و اذ قال موسی لقومه و زمانی که گفت موسی علیه السلام لقوم بقوم خود یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم یا قوم تمهید مقدمه اول بیان میکنند ای قوم من یاد کنید نعمت الله نعمت الله را علیکم که بر شما کرده است اس جعلتی کم انبیاء وقتی کے قرار دا درمیان شما انبیاء پیغمبرانی و جعلکم غیر جعلتی کم انبیاء بنسید نعمت معنوی یعنی شما پیغمبر داده هستید و جعلکم بنیسید نعمت حسی یعنی شاهزاده هستید وجعلكم ملوكا وغرابا تمہارا فادشاہانی وآتاكم ودا تمہارا ما لم يؤتي احدا من العالمين آن چھے زیر ما بہنسی چیزہ خاص ما آن چیزہ خاص کے لم يؤتي ندادے احدا من العالمين ہیچ یک از جہانیان را چیزہ ایک اللہ بہن حدد ہیچ کس ندادے ہاں بعضی که نعمتی داتن تو بعضی حوصله کورتا و سامان چه کو نعمت های بیشماری به خب این مقدمه بود تشویق کرد شما چنین قومی دا چنین فضیلتی دارید یا قومی بنیسید حکم جهاد بعد تنهید از وقتی میخواهید مطلبی بیان کنید درخواستی دارید قبل از درخواست مقدمه ضروریه اول مقدمه تشویق ترغیب بعد مطالبه نگاه کنید تبلیغ جماعت اول بیان میکنن تشویق میکنن ترغیب میکنن بعد مطالبه میکنن نام يا قومي أي قوم من ادخلوا بالنسبة لنية جهاد داخل شريف الأرض المقدسة التي كتب الله لكم زمین پاکی را کے نوشتے اللہ برائے شما زیر الارض المقدسه سے دار دارالحکومت شام که در آن عمالقه حکمران هست قوم عمالقه یک قوم قدرتمند و تنومندی بودن زوراور که زیر کتب الله دوستی تکوینن از دار حکومت شام این ارض مقدسه خطابه بفرمد هی شام کلها کل شام مراد در زمین شام زمین آبایی و اجلادی آنها بود این عمالقه از دست آنها گرفت ولا ترتدوا على ادباركم برنگردید بر پشتهایتان و تنقلبو خاسرین زیر تنقلبو بسید نتیجه ادبار که برمیگردید خاسرین زیانکار در دنیا و آخرت بنویسید این درخواست موسی بود قالو بنویسید بزدلی که آن اثر لعنت است بزدلی که آن اثر لعنت است قبلا خواندیم در آیه 13 که الله اینها را لعنت کرد و به ما نقضهم میثاقهم لعنا نتیجه لعنت سخت دلی بود و بزدلی هم نتیجه لعنت قال گفتن یا موسی موسی ان فیها قوما جباری یقینا در آن شهر در آن زمین فیها در آن زمین قوما جبارین قومی نیرومند هست جبارین نیرومند زمین نیروها به همین ارض را ده فیها این تلک, الارض و اینا لن ندخلها و ما ما هرگز داخل نمیشه در آن زمین حتی یخرجو منها تا اینکه بیرون بروند از آن زمین خودشان بروند بیرون این یخرجو منها اگر بروند اگر خارج بشون منها از آن سرزمین فانا داخلون اما ما داخل شونده هست برای داخل شدن آماده فقط آنها برند بیرون بعضی مفسرین قصه برای عوج ابن عنق بیان میکنند عوج ابن عنق چنین شخصی بوده در میان همین قوم عمالقه اما بعضی مبالغه میکنن در توصیهش در تفسیر مظهری اینجا نوشته که بغوی ذکر کرده قصه عوج ابن عنق را که طولش بود سه هزار سه هزار سه هزار گز و سه هزار نه سه هزار و سیصد و سی و سه ذراع این سه هزار کمو از ابرها هم بالاتر ها خب این خیلی مبالغه میکنه در این بیان این قصه ماهی را از دریا میگیره و با خورشید میپخت و میخورد پس خودش چطور کباب نمیشد اینا مبالغه هست سه هزار سال زندگی کرد بعد به دست موسی کشته شد اینا مبالغه هستم. در قاضی سناولا نوشته که اینجا ذکر کرده این قصه را میگه بغوی همینطور ذکر کرده درباره اوج ابن عنو، و فیه مبالغات مبالغه های هست در این قصه لا یقبلها العقل عقل آنها را قبول نمی و ينكرها المحدثون محدثین هم این را انکار میکنند البته این چیز هست که این شخص جسته اش از بقیه بیشتر بود قدرتش بیشتر بود از همین جباری این شخصی بود قدرتش از بقیه بیشتر ما شما هم داریم بعضی افراد را که از بقیه هیکلشان بزرگتر قدرتشان بیشتر اما این طور باشد این اینها مبالغات هستند این که میگویم حضرت موسی این اوج را کشت طبق این قوله که بعضی میگویند حضرت موسی در سیه وفاق نکرد خود حضرت موسی بود زمانی که این ارض مقدسه را فتح کردند یوشع بن نون ابن افرائیم ابن یوسف یوشع بن نون ابن افرائیم ابن یوسف بسیاری معتقدند که حضرت یوسف ازدواج کرد و فرزند ازدواج کرده ولی میگن با زلیخا باز ازدواج کرد و فرزندانش هم یکی افرائیم و یکی اسم دیگری هم میبرند که در سوره یوسف میاد این یوشع ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف این نسبش اینطور ذکر میکنن همون جوانی بود همراه با موسی بود اون شخص دیگر بود کالب ابن یوقنا ختن موسی علی اختی داماد موسی بود خواهرش را گرفته بود مریم خواهر موسی بود مریم بنت عمران خب بعضی میگن حضرت موسی همراه بود رفتن این ارض را فتح کردن اوج را کشت بعضی میگن در میدان تیه موسی وفات کرد و یوشع این شهر را کرد در تفسیر مظهری هر دو را ذکر کرده در دو جای مختلف هیچ نظری هم نداره ترجیح چیزی هم نگفت این دو هر دوتا با هم تعارض دارند. بله میگن اکثر همینطور میگن در تیم وفات کرده حضرت موسی حضرت فاروق قبل از موسی وفات و از وفات موسی و هارون هر دو نوشته حضرت هارون قبل از موسی مات هارون قبل موسی فتی در میدان تی اینجا البته گفته که قال عمرو بن میمون مات هارون و موسی علیهم السلام ستی هر دو در سی وفات کردن ما هارون قبل دو سال خب، قال رجلانی بنویسی برای تایید قول موسی گفتن دو مرد زیر رجلان نیستید یوشع و کالب و کاف سرکش یوشع و کالب من الذين از کسانی که یخافون بالای الله می ترسند از الله زیر خافونه رسید وست اول انعم الله علیهما زیر انعم دوم که انعام کرد الله بر این دوتا زیرش بنویسید بالعصمتی به اسمت به حفاظت بنویسید بالا بنویسید که بر عهد استوار مانده بودند این دوتا را الله بر اینها انعام کرد که اینها را از عهد شکنی حفاظت کرد بر عهد خود استوار مانده بودند اینها به بقیه مردم گفتند ادخلوا علیهم الباب زیر ادخلو میشه سبب ظاهری داخل شوید بر ایشان از دروازه شهر و اذا دخلتموه وقتی شما داخل شدید در آنجا فانکم غالبون اما شما غالب هستید یعنی آنها فرار میکنند زیرش میشه برابر است که از بیم فرار کنند یا اندکی مقابله کنند و علی الله و بر الله توکل کنید زیر علی الله نیست سبب حقیقی ان کنتم مؤمنین اگر هستید مؤمن زیر ان کنتم بنویسید مقتدی یعنی به نیروی آنها نگاه نکنید قالوا جواب قوم قوم بعض هم جواب دادن یا موسی ای موسی بنویسید چرا اینقدر تکرار میکنید جواب ما همان است که گفتیم انا لن ندخلها ابدا همان ما هرگز داخل نمیشیم در این سرزمین ابدا هیچگاه ما دامو فیها تا وقتی که هستند فیها در آن شهر حرف ما همین فاذهب انت و ربک فقاتلا زیر فذهب بنویسید اگر چنین جنگی ضروری است فذهب انت پس برو تو و ربک و پروردگارت بعضی از مفسرین میگن منظورشان این بود که تو برو و ربک و پروردگار تو تو را کمک میکند فقاتلا پس بجنگید فاذهب انت و ربك فقاتلا انا ها هنا قائدون ما اینجا نشستیم ما تکان نمیدیم. بعضی میگن این را از روی و استهانت گفتن تو برو رب تو هم تو را کمک میکند رب تو تو ربت بری جهاد کنید اما قاضی میگه این بعیده جدا چون این مستلزم کفر است هر چی بودن ولی خب دیگه همین هست که الله را مسخره کنن نبودن ابن مسعود میگوید که قال شهدت والمرداد ابن الاسود مشهدا مشهدا لان اكون صاحبه لاحب الي مما ابن مسعود میگوید من یک جای از مقداد ابن اسود حاضر بودم با او اگر من به جای او می بودم از هر چیز دیگر که لأحب لأحب الی من معادله آن از همه چیزهای دیگر نزد من محبوب تر بود پیش پیانبر صلی الله علیه وسلم آمد زمانی که پیانبر دعا میکرد بر مشرکین این در جنگ بعد هست، قال مقداد گفت لا نقولو کما قال موسی ما آنطور که قوم موسی کما قال قوم موسی اما طوری قوم موسی گفتند اذهب انت و ربک فقاتلا ما اینطور نمیگوییم ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ولكن ما از سمت راست تو و از سمت چپ تو و جلو تو پشتر تو می جنگی فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم اشرق وجهه و سرد من پیانبر را دیدم که چهرش منور شد خوشحال شد پیامبر رواه البخاری اصحاب پیامبر همراه با پیامبر مثل اصحاب موسی نبودند این جواب را که به موسی دادن اذهب انت و نه قاتل انها و نقایدون قال بنیسی مناجات موسی موسی علیه السلام خیلی ناراحت شد وقتی رهبر ببیند هیچ کسی طرفدارش نیست پشترش نیستاده اند دیگه از این ملت و از این مردم دل زده زمانی خوشحال میشود مثل پیامبر صلی الله علیه صحابه در جلوش همراهش باشند و جواب خوب بدهند قال موسی فرمود رب انی لا املک الا نفسی و ای پروردگار من همان من مالک نمیشوم مگر نفسی خودم را و اخی و برادرم را زامن هیچ کس نیستم ای الله بجز خودم و برادرم ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ففرق پس فیصله بفرما فیصله بفرما بین ما و بین قوم نافرمان قالب نسی فیصله خداوندی الله فرمود فإنها همان این ارض مقدسه أي الأرض المقدسة محرمة عليهم زیر محرمتان میشه تکوینا محرمتون حرام گردانیده شده علیهم بر ایشان اربعین سنتا چهل سال تا چهل سال حرام که اینها در این زمین داخل بشن یتیهون فی الارض یتیهون خار و زلیل میگردند فی الارض در زمین این ترجمه شیخ حسین علی هست معتقد است شیخ حسین علی که در این سرزمین سرگردان نبودند مثل بقیه مفسرین که نوشتند هر روز حرکت میکردند که ما و شب که می نگاه میکردن تا همون جای اولی هستند سرگردان شدند تا میگن معنی میکنن سرگردان میشوند میگردن در زمین این چل سال سرگردانی عذابی بود برای قوم و رحمتی بود برای موسی و هارون چون موسی و هارون هم در میان قوم بودن شیخ حسین علی میگه نه این معنی مراد نیست یتیهون تاها یتیهون منی یعنی خاری و ذلت میآید خار و زلیل میگردند الارضی در زمین یعنی تا چهل سال با همین ذلت و خاری زندگی میکنند و نمیتوانند در این سرزمین داخل بشن تا چهل سال در همین میدان میدان تیر و ذلت خاری زندگی کردن شهری نبود چیزی نبود اینجا در این بیابان زلیل بودند. فلا تأس على القوم الفاسقین بس غمگین نباش بر قوم نافرمان این هر ذکر نکرد چون در حاشیه بنویسید بالای الا نفسیش معرض نویسید نام یوشع و کالب را چرا نگرفت جواب چون از قوم دلتنگ شده بود از بس که دلش از قوم رفته بود اسم این دوتا را هم نگرد و این هم از این قوم این را که امام ها امام بغوی ذکر کرده گفته که حضرت موسی همراه بود که رفتن یوشع در مقدمه و سرلشکر بود با جبابره جنگیدن بعد موسی آنچه خدا خواست آنجا زندگی کرد سپس وفات کرد و لا یعلم قبره احد قبر موسی را هیچ کس داند. قال البغوی امام بغوی گفته هذا اصح الاقاویل این صحیح ترین گفتارها هست لاتفاق العلماء خاطرین که علماء اتفاق دارند که عوج ابن عنق را قتله موسا موسی کشته علیه السلام قلت قاضی میگه من هم میگم ولی قوله تعالی و به خاطر اینکه الله میفرماد و قتلتم یا و قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض إلى قوله اهبطوا مصرا اهبطوا الله فرمود مصرا ذلك شهر داخل جوي فإن لكم ما سألتم فإنه يدل على أن موسى كان حيا این هم دلالت میکنه برای که موسی زنده بود زمانی که حین اهبتو وقتی داخل شدن در یک شهر بعد از خارج شده نشان از میدان تیز وذلك بعد اربعین سنتان این قول را قاضی و بغوی ترجیح دادند که حضرت موسی در میدان تی وفات نکرده در اون ارض مقدسه داخل شده جنگ کرده او جبن اونق را خود حضرت موسی کشته الله اعلم با وجود اینکه اینطور نوشته بعد یتیمون فی الارض اینجا نوشته یسیرون فیها یتحیرون لا یرون الطریق الى آخر تا اینکه نوشته که و انما قاتل الجبابرة اولادهم معیوشا اینها داخل نشدن در ارض مقدسه از همه اینهایی که گفتن لن ندخلها همه در تیه مردن با جبابره فرزندان اینها همراه با یوشع جهاد کردند و چهل سال که گذشت جوانان قیام کردند ولم یسر اله یوشع الا بعد یوشع با اینها نرفت بر جهاد مگر از اینکه بعد از اینکه بعد موت موسی بعد از وفات موسی و مات موسی و هارون علیهما فتی موسی و هارون در وفات کردند